Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկումները կարող եք ունկնդրել երկուշաբթիից շաբաթ օրերին։ Այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումները եթեր կհեռարձակվեն ժամը 14:05-ին, 15-ին եւ 17-ին։ Ժամը 14:30-ին լուրեր արտերկրից, 15:30-ին մշակութային լուրեր, 16:30-ին լուրեր մարզաշխարից, 17:30-ին լուրեր տարածաշրջանից։ Կոնտակտային հեռախոս 94 39 93։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ ամփոփվել են քաղաքապաշտպանության մարզումների արդյունքները։ Անցնող շաբաթում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ։ Երևանում կայացել են Փաշինյան-Մերկել եւ Սարգսյան-Մերկել բարձր մակարդակի հանդիպումները։ Արցախում համաճարակաբանական իրավիճակը հանգիստ է։ Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացվել է գեղանկարիչ Արթուր Օշական ցուցահանդեսը նվիրված սեպտեմբերի 2-ի տոնին։ Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում տեղի է ունեցել բանաստեղծուհի Կամիլայի ցաղկած ցավ ժողովածուի շնորհանդեսը։ Անցնող շաբաթում օպերատիվ իրավիճակն Արցախում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյան օգոստոսի 24-ին տեղի ունեցած քաղաքացիական պաշտպանության մարզումների շրջանակներում հանրապետության ամբողջ տարածքում օթային տագնապ ազդանշանից հետո աշխատանքային շրջայց է կատարել Մայրաքաղաքում ցանոթանալու բնակչության պատասպարման գործընթացին։ Օթային տագնապի ավարտ ազդանշանից հետո օրվա երկրորդ կեսին պետնախարարը հրավիրված խորհրդակցությունում ամփոփել է մարզումների արդյունքները։ Զեկուցումներով հանդես են եկել Ստեփանակերտի քաղաքապետը, շրջանների վարչակազմերի ղեկավարները եւ պետական գերատեսչությունների պատասխանատուները։ Բավարար գնահատելով արդյունքները Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշել է, որ քաղաքացիական պաշտպանության մակարդակի շարունակական բարձրացման համար բարբերաբար կկազմակերպեն նմանօրինակ ուսումնական մարզումներ։ Պետնախարարի խոսքով հաշվի առնելով օբյեկտիվ իրականությունը շատ կարևոր է, որ ազգաբնակչությունը եւս ավելի լուրջ վերաբերվի հանրապետական մակարդակով կազմակերպող քաղաքապաշտպանության միջոցառումներին։ Այս մասին հայտնել են պետնախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացել է նախարարին կից կոլեգիայի հերթական նիստը, որը նվիրված էր զինված ուժերում 2018 թվականի ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի մարտական պատրաստության արդյունքների ամփոփմանը։ Հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի փոխգործակցության շրջանակում նիստի մասնակցում էին նաև Արցախի Պաշտպանության բանակի հրամկազմի ներկայացուցիչները։ Ինչպես տեղեկացրին նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, կոլեգիայի նիստում նախարար Դավիթ Տոնոյանը մատնանշել է մարտական պատրաստության ամրապնդման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները հետևողականորեն շարունակելու եւ ձեռք բերված արդյունքները ամրապնդելու անհրաժեշտությունը։ Հանգամանալից անդրադառնալով մարտական պատրաստության մակարդակի բարձրացման ուղղված միջոցառումներին, զեկուցողները մատնանշել են հաշվետու ժամանակահատվածում հայտնաբերված բաց թողումները, արցանագրել ուսումնական փուլի ընթացքում ձեռք բերված հաջողությունները, ներկայացրել աշխատանքները, որոնք իրականացվել են զինված ուժերի անձնակազմ պատերազմի մասնագիտական, գաղափարական եւ դասյարակչական պատրաստության ամրապնդման մարտական կարողությունների զարգացման ուղղությամբ։ Օգոստոսի 19-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 2500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ մարտական խնդիրը։ Այս մասին հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Երևանում կայացել են Փաշինյան-Մերկել բարձր մակարդակի բանակցությունները, ընդունելով պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Անգելա Մերկելի գլխավորած պատվիրակությանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունել է Գերմանիայի կանցլերի այցը Հայաստան, ընդգծելով, որ մեր երկրում մեծ հարգանք եւ համակրանք կա նրա հանդեպ, իսկ հայ-գերմանական հարաբերությունները հատուկ նշանակություն ունեն։ Սա Գերմանիայի կանցլերի առաջին այցն է Հայաստան եւ այդ առումով տեղի ունենում պատմական իրադարձություն։ Դրա արժեքն ընդգծվում է նաեւ նրանով, որ ձեր այցը կայանում է Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական մեծ փոփոխություններից հետո եւ նոր իրավիճակում, նոր քաղաքական պայմաններում մենք ակնկալում ենք արդյունավետ բանակցություններ ունենալ ձեզ հետ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անգելա Մերկելը շնորհակալություն է հայտնել ջերմընդունելության համար, նշելով. Մենք շահագրգռված ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացմամբ։ Գիտենք, որ սա բարդ տարածաշրջան է եւ պատրաստ ենք օգտակար լինել ձեզ խնդիրների կարգավորման գործում, լինելով ձեր գործընկերը։ Մենք պատրաստ ենք խթանել եւ զարգացնել երկկողմ տնտեսական կապերը։ Լիահույս ենք, որ կկարողանանք արցանագրել նոր արդյունքներ այդ ուղությամբ։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-գերմանական հարաբերություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Տեղի է ունեցել նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հանդիպումը, որի մասնակցել են երկու երկրների պատվիրակությունները։ Հանդիպմանը նախագահ Արմեն Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ այս պատմական այցը նոր հորիզոններ կբացի հայ-գերմանական հարաբերությունների զարգացման համար։ Ուզում եմ գոհնակությամբ նշել, որ Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև հարաբերությունները խարխսված են փոխմբռնման եւ խորը վստահության վրա, եւ իհարկե չեմ կարող գոհնակությունս չհայտնել Գերմանիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու նաեւ այն քաղաքական աջակցության համար, որ զգում ենք Եվրամիության հետ մեր համագործակցության ընթացքում, նշել է նախագահ Սարգսյանը։ Կանցլեր Անգելա Մերկելն իր գոհնակությունն ու շնորհակալությունն է հայտնել Հայաստանում հյուրընկալվելու համար։ Մեր հարաբերություններն ունեն ճիրացված ներուժ եւ այն պետք է օգտագործել ինչպես քաղաքական ու տնտեսական, այնպես էլ գիտահետազոտական եւ տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Պատրաստ ենք շարունակել համագործակցել այս թերևս դժվարին, բայց կարևոր ճանապարհին։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստան-ԵՄ համագործակցությանը, ինչպես նաեւ երկկողմ հարաբերությունները տարբեր մշակութային, կրթական եւ գիտական ուղղություններով խորացնելու հնարավորություններին։ Կարևոր է Ղարաբաղյան հակամարտությունը լավ մտնոլորտում լուծելը եւ այդ հարցում Գերմանիան կաջակցի Հայաստանին։ Հայաստանի վարչապետի եւ Գերմանիայի կանցլերի համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է Անգելա Մերկելը. Գերմանիա Միսկի խմբի անդամ է, մենք խոսել ենք այս մասին եւ կարեւոր է լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը լավ մտնոլորտում։ Այդ հարցում Գերմանիան կաջակցի Հայաստանին, ասել է Մերկելը։ Հայաստանը կարող է օրինակ լինել, թե ինչպես կարելի է համագործակցել Ռուսաստանի հետ եւ միաժամանակ լավ համագործակցություն ունենալ Եվրոպական միության հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղացուլիսի ընթացքում այս մասին ասել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը անդրադառնալով հարցին, հնարավոր է ապագայում ավելի գործնական քայլեր ձեռնարկվեն ԵԱՏՄ-ի եւ ԵՄ-ի միջև համագործակցություն ծավալելու շուրջ եւ այդ հարցում ինչ դերակատարում կարող է ունենալ Հայաստանը։ Ամենամոտ ապագայում ֆորմալ առումով Եվրասիական տնտեսական միության եւ Եվրամիության միջև բանակցություններ դժվար տեղի ունենան, բայց կարծում եմ, որ Հայաստանի լավ օրինակը կարող է ցույց տալ, որ երբևէ կարելի է նման քայլի գնալ, ընդգծել են նա։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արցախում համաճարակաբանական իրավիճակը հանգիստ է։ Բնակչության շրջանում համաճարակներ, բռնկումներ եւ զանգվածային թունավորակներ չեն գրանցվել։ Ինչպես հայտնում են առողջապահության նախարարությունից, իմունական խարգելման ծրագրի իրականացման շնորհիվ չեն արձանագրվել հետևյալ կառավարելի վարակիչ հիվանդությունները՝ կարմրուկ, կարմրախտ, դիֆթերիա, փայտացում։ 10 տարուց ավելի չեն գրանցվել սիբիրյան խոցի, մալարիայի, հեպատիտայի, որովայնի տիֆի եւ պարատիֆի դեպքեր։ Մանկական ոչ կառավարելի վարակիչ հիվանդություններից գրանցվել է ջրծաղկի եւ քութեշի հիվանդացության դեպքերի նվազում։ Գրանցվել են սուր աղիքային վարակներ պայմանավորված չճշտված հարուցիչով։ 2018 թվականի առաջի կիսամյակում գրանցվել է ընդերային լեշմանիոզի 11 դեպք, քանի որ հանրապետության տարածքը հանդիսանում է ընդերային լեշմանիոզի բնական օջախ շարունակական իրականացվում են համալիր հակահամաճարակային միջոցառումներ։ Մշակութային կյանք Ստեփանակերտի պատկերասրահում երեք բացվել է լոնդոնաբնակ աշխարհում լայն ճանաչում գտած գեղանկարիչ Արթուր Օշականցու կտավների ցուցահանդեսը նվիրված սեպտեմբերի 2-ի տոնին Արցախի հանրապետության օրվան։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը Հեղինակը կտավների ցուցադրույթին հոգեհոսք խորագիրն է տվել, որի հիմնական ենթաբաժինը կազմում է ներշնչակ թռչուններից նկարաշարը։ Արթուր Օշականցու գործերում նկատելի են տարբեր ուղությունների՝ ռեալիզմի, սյուրռեալիզմի, աբստրակցիոնիզմի տարրերն ու ոճեր։ Իր ինքնատիպ արվեստում նա վարպետորեն խաչաձևում է համաշխարհային ու հայ գեղանկարչության ձեռբերումները, ստեղծելով յուրօրինակ մշակութային կամուրջ։ Աշխարհի տարբեր երկրներում ավելի քան 100 անգամ անհատական ու խմբային ցուցահանդեսներով ներկայացած գեղանկարիչը պատիվ է համարում Արցախում իր գործերի ցուցադրումը։ Ներշնչանք թռչուններից, ներշնչանք աստծուց, ներշնչանք տիեզերքից, բայց միևնույն ժամանակ իմ որին արգան ցանկությունն ու հիվանդությանը մենքը Արցախի հանրապետության անկախության։ Օշականցին իր իսկ խոստովանությամբ նախընտրում է նկարել ոչ թե մարդկանց, այլ հոգեվիճակներ, որոնք գունափիլիսոփայական արտացոլում են ստանում նրա կտավներում։ Նպատակը հոգու տեսածն ու ընկալածը հնարավորինս գունագրելն է։ Ես մարդուն չեմ նկարում, ոչ էլ թրջում եմ, այլ մարդու հոգին եմ նկարում հոգին անձև են տալիս եւ հոգին իմաստավորում են գունավորում են մտնոլորտի մեջ եւ այն իրեն հաղորդակցում է մտնոլորտի տարածության մեջ եւ գունա փիլիսոփայական ձևով ես ինքս իմ արվեստը անվանում եմ հոգեհոսք Նշենք, որ Լոնդոնաբնակ գեղանկարիչը ծնվել է աշտարակի շրջանի Օշական գյուղում, մասնագիտական կրթություն ստացել Երևանում։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես մեր զրույցի ժամանակ ասացինա, իրեն ոգեշնչում ու ոգևորում է այն հանգամանքը, որ ապրելով հայրենի եզերքից հեռու ամենուրեք ճանաչվում է որպես հայ արվեստագետ։ Արտասահմանում ապրելով պահպանել քո ազգությունը, պահպանել զբաղելը դա շատ ահավոր դժվար մի բան է։ Ես ինձ շատ զորավոր եմ զգում, շատ մեծ պատիվ է ինձ համար, որ ամենուրեք որ ես ինձ ներկայացնում են որպես հայ մեծագույն նկարիչ եւ ամենակարևորը որ աշխարհի արվեստի պատմության մեջ ձեր կոնարցարան հիմնադիրն է մի նոր ուղղության, որ հայն է հիմնադրել ձեր կոնարցարը Արթուր Օշականցին եւ մետրոպոլիտեն թանգարանը Նյու Յորքի հրճակել է այդ հայի абստրակտ նատուրալիզմի հիմնադիր։ Արթուր Օշականցին կարևորում է արվեստագետի սկզբունքայնությունն ու հավատանք նար հայրենին ու նրա արժեքները, ինչի արդյունքում է միայն ստեղծվում մաքուր ճշմարիտ արվեստն ու ճանաչվում մյուս ազգերի կողմից։ Ես ապրելով Լոնդոնում երկար տարիներ, ցուցադրվելով Ամերիկայում աշխարհում, երբեք իմ դեմքս իմ հայ լինելս, իմ ազգությունս չեմ մուրացել եւ խորհուրդ կտամ այն նկարիչներին, ովքեր որ ցանկանում են որանալ, ինչ որ մի տեղ բան անել, բան որ իրենց մոտ ընդունվի, հա, պատիվ չի բերում։ Ավելի լավ է մնալ մաքուր, ազնիվ, այնպեսին ինչպեսին որ կաս, ինչպեսին որ Աստված քեզ ստեղծել է եւ հայ մնաց։ Նշենք, որ գեղանկարիչ Արթուր Օշականցին 1992 թվականից Գոթենհամ թանգարանի հրավերով հաստատվել է Լոնդոնում։ Արդեն 2003 թվականին Նյու Յորքի մետրոպոլիտեն թանգարանը անվանի հայ գեղանկարչին հրճակել է абստրակտ նատուրալիզմի հիմնադիր արվեստի պատմության մեջ։ Օշականցու գործերն իրենց պատվավոր տեղն են զբաղեցնում Հայաստանի, Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Լեհաստանի, Անգլիայի, ԱՄՆ-ի մի շարք պատկերասրահներում ու թանգարաններում։ Հավելենք նաև, որ գեղանկարիչ Արթուր Օշականցու կտավների ցուցահանդեսը Արցախի արվեստասեր հանրությանը հասու կլինի մինչև սեպտեմբերի 23-ը։ Երեք Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում տեղի է ունեցել Լիբանանահայ բանաստեղծուհի եւ դաշնակահարուհի Կամիլա Երկանյան Քեշյանի ցաղկած ցավ չափածո ստեղծագործությունների ժողովածուի շնորհանդեսը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Նախ հիշեցման կարգով նշեմ, որ Կամիլան Արցախում քաչայտնի խմբավար Վարանդա երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Զաքար Քեշյանի տիկինն է։ Ամեն տարի ամռանը Քեշյան ընտանիքը գալիս է Արցախ եւ մի նոր ուշագրավ երաժշտական մշակութային ծրագրով երանության պահեր ապարգևում արցախցիներին։ Ամուսինների այս հերթական այցն առաջին հերթին նշանավորվեց Կամիլայի վերջերս Երևանում լույս ընծայված ցաղկած ցավ բանաստեղծական ժողովածուի շնորհանդեսով։ Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում 3 երեկոյան հավաքվել էին բանաստեղծուհու Արցախցի գրչակից ընկերներ, պոեզիայի սիրահարներ, նաև Արցախում այս օրերին գտնվող սփյուռքահայ հայրենակիցներ։ Հանդիսությանը, այսպես ասած, օրվա մեղավորի ստեղծագործական ուղին եւ նրա պոեզիայի առանձնահատկությունները ներկայացրեց բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր անվանի գրականագետ Սոկրատ Խանյանը, նշելով, որ հպարտ է, որ Հանձին Կամիլայի մեր օրերում այսօր կան բանաստեղծներ, ում ստեղծագործությունները մի նոր շունչ են հաղորդում հայ գրականությանը։ Ծանոթանալով Կամիլային երկրի ժողովածուի անմիջապես երկրի գրիչի եւ ստեղծան տարագրեցի դրվատանքի խոս։ Ընդգծելով բանաստեղծ լինելու համար պետք է բանաստեղծ Հնարավոր է կամիլային սերտագործական կարողությունների մոտոմացնել զորական զգացմունքներով։ Կասում ես նրա պովեզիա և անպայման օրենքին։ Լսում ես նրա նվախը դաշնամուրի վրա, աշխարհականն է դառնում։ Դիտում ես նրա ստեղծած նկարները, այգում ես ու կրկին հայացքը ուղղում ես Աստծուն, նշмарում և ողնակությունը հայտնելու, որ մեզ ընծայում է նման տաղանն արարող Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանն իր խոսքում մասնավորապես անդրադարձավ գրքի վերնագրին նշելով, որ ցավի աշխարհագրությունը, ցավի քարտեզը հեղինակին անպայման բերում է դեպի հինավուրց հայոց հողը, Արցախ եւ մեր պատմական վերթակաղը։ Ինչու է առանձնանում Կամիլայի բանաստեղծությունը։ Ես շադրություն եմ դարձել Կամիլա ջան։ Կարծացել եմ տարբեր առիթներով, տարբեր ժամանակներում եւ դրամատրության տարբեր այսպես գծերի վրա ու տեսել է, որ քո բանաստեղծությունը ուզում է անպայման համադրել գիծը, մեղեդին եւ բառը։ Ցաղկացավ ժողովածույում ընդգրկված են հեղինակի վերջին տարիների բանաստեղծությունները։ Գիրքը ընթերցողին པարզում է հեղինակի հարուստներ աշխարը, ուրույն մտածողությունը։ Գրող Նորե Գասպարյանի համար ցաղկացավ գիրքը նորություն է այն առումով, որ մտածելու տեղիք է տալիս, թե ինչպես կարող է ցավը ցաղկել։ Սակայն գիրքն ընթերցելուց հետո նա անմիջապես գտավ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Բացումից հետո կա վերադարձ եւ ուզում եմ ասել, որ Կամիլան 6-7 տարի իսկապես կորցրել էր բանաստեղծությունը։ Նորից վերադարձավ եւ մեզ մատուցեց բանաստեղծությունների հերթական հրաբուխ։ Այս բանաստեղծությունները կարդալով ես ավելի լավ տեսնեցի ամբողջությամբ։ Եթե բանաստեղծությունը թույլ է տալիս տեսնել հեղինակին, նշանակում է մենք մոտեցել ենք բանաստեղծությանը։ Կամիլայի ստեղծագործությունը նրա աշխարհի, հայրենիքի, բնության, իրականության, մարդու դիեզերական ճակատագրի խորապես վերապրած եւ գեղարվեստականորեն արտահայտված մարմնավորումն է։ Ինքը հեղինակը խոստովանում է, որ եթե չլիներ ընդհատված ժամանակ, ապա չէր լինի նաեւ ծաղկած ցավը։ Նվերներ, շնորհավորանքներ, ցաղիկներ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ բնորոշ է նման հանդիսությունների իլրումն, բոլոր ելույթներն ընդմիջվում էին Քեշյան ամուսիների անզուգական երաժշտական կատարումներով անձամբ իր Կամիլայի գրքից քաղված բանաստեղծությունների ասմունքով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Այժմ ներկայացնում ենք անցնող շաբաթում Հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակի մասին ոստիկանության ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության հետ կապերի բաժնի պետ Ֆելիքս Հարությունյանը։ Ըստ Արցախի հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի սույն թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև օգոստոսի 23-ն ընկած ժամանակահատվածում մաննական վնասվածքի առաջացման հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 6 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 7 քաղաքացի ստացել են մաննական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է գողության 5, մարմնական վնասված քացնելու եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 3-ական, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու 2, ապօրինի ձեռնարկատիրության եւ հրապարակային սակարկությունների անցկացման կարգը ճարամտորեն խախտելու 1-ական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական գործողությունների արդյունքում բացառությամբ գողության եւ գույքը դիտավորության ոչնչացնելու կամ վնասելու 1-ական հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերով հանցագործներ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Վատ ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 120 ահազանգ, որոնցից 98-ը ոչնչացությունների ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 11-ը միայնութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանցկավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 497 վարորդներ, որոնցից 364-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 13-ը անստակ վիճակում, 25-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարի մտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։